Vama, braću, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A nakon toga uz Allahovu pomoć nastavit ćemo čitati ovu knjigu kojoj smo čitali dosta, znači o smrti. Dakle, kao, kao što je autor spomenuo da je to mali pijanica, tako a onda nakon smrti kalovskog života počeli smo govoriti o preznacima sudnjeg dana. Pa smo spomenuli, braćo, da je Allah, Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam nagovijestio i govorio o stvarima koje će biti, koje će se dogoditi. I mnogi od tih stvari za koje je Resul sallallahu alaihi wa sallam spomenuo da će biti, su se počevši od samih događaja na samom Arabskom poluostrovu, gdje je Rasul, je sallallahu alaihi wa govorio i spominjao da će na poloostru zavladati islam vrlo rano, u situaciji u kad Asavi nisu bili sigurni za sebe za svoje porodice i kad ih je, kad je strah to tako prijetio sa svih strana i kad nisu bili sigurni za sebe da odu da obave nuždu, jel tako? Dok je bila Medina, sama Medina, grad Allahu poslanika sallallahu alaihi sallam pod čvrstom opsadom, Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam je govorio o tome da će se pročistiti islam na arabskom polostru i ne samo to, nego da će kao kaže Rasul sallallahu alaihi sallam, bit će mi dati, bit, bit jel tako? Pa će osvojiti se Šam, jel tako? Pa će se uzeti ne samo dakle arabsku plodnu, nego borit ćete se protiv kisre, tako, perzijsku kralja, pa ćete uzeti i ovladati Perzijom, ovlad, uzet ćete, za tako, riznice Rimljana i tako dalje. Znači sve ovo, ono što je bilo nezamislivo, kako smo spominjali u da od Adi ibn Abi eh, radijallahu an, da je Resul sallallahu alejhi ve sellem pisao da znaš ti gdje je Hira, tako, to je jedno kraljevstvo ili jedna, jedan emirat koji je bio na području Iraka. Kaže, čuo sam za nju, e, iz će, da tako, žena jahati, biti sigurna, moći sama iz doći u Meku i obaviti tava nikoga se neće bojati. Tako? U trenutku kad je na arabskom prostru tako bilo nesigurno, gdje su bili plemenske spadje, racovi, krvne osvete, pljačke, bilo nezamislivo, je tako? Pa Resul Salah Ali Islam to nagovještio, da će zavladati mir, islam, red, da će ljudi biti sigurni na kroz, prostoru, zatim šire, da će ovladati riznicama Kisre i Kajsara, je tako? I Perzijskog i Rijskog kralja, pa se Allah poslanik sallaha alaihi sallam kune, kune se Allahom subhanahu wa ta'ala, vi ćete njihove riznice potrošiti na Allahov put odakle Resul sallallahu i sallam misli financirati sve te, jel tako, ogromne onaj, pokrete i onaj ogromne rasove, opsježne rasove, kaže Allah poslani sallallahu alaihi sallam Veledi nefsi tako mi onoga u jer je ruci moja duša, vi ćete riznite jel' tako koji su se stoljećama taložili pa tako riznice kipske su stoljećima, znači stoljećima slagane i punjene, kaže Allah poslanik sam vi i potrošiti na putu. Pa kaj sada također, tako to su imperije koje nisu od nego su trajale stoljećima, niko nije mogao zamisliti. Znači sva istorija je bila ispisana njima. Niko nije mogao zamisliti nakon što su je tako, vladali svijetom stoljećima i sva istorija ljudi nikad ne pamte, ne mogu, ne se, je tako, da je bilo vrijeme kad, kad ti ideja nije bilo, da su došli muslimani i ne samo da su potrošili njihove riznice na Allahom put, nego sve dvije imperije izbrisane sa političke karte svijeta. Nema im ni traga ispisana, pa ćete ovladati Konstantinopolsom, tako? Zauzeti ste ga, pa su muslimani zauzeli Konstantinopolis. Pa proširite se carstvo mog umeta od istoka do zapada, to sam ja vidio, tako? Pa je i to bilo. Pa pojaviti se neće na stup sudnji dan dok se ne pojavi vatra u Hijazu, u koji će biti osvjetljeni vatrovi se u, u mjestu Busra, u Šamu, pa se i to dogodilo. Dakle, ono što je rekao sallallahu alaihi wa sallam govorio da će biti. a Ashabi su zabilježili, prenijeli. Učenjaci Islama su to zapisali. I onda su stoljećima, stoljeća prolazila a to što je rekao sallallahu alaihi sallam rekao nije se događalo. Prolazila su stoljeća vraća. Da bi nakon stoljeća se to dogodilo i onda se, to tako, muslimani za zaprepašteni, vrate na Sahihom Buharima, u zbirku sahija, jel tako? Vrate se i vide da je Resul Salani na nagovjestio i da su osabi zabilježili. Hrabro zabilježili. Ne ima dvojke to što je rekao Resul Salani Islam da će biti, oni su to zapisao i da je rekao da će biti. I onda je to bilo. Oborit ćete se protiv turaka. Obožite se s repriteljima koji su tako i tako izgleda, okrugli lica, kosih i sitni očiju, tako nosa, sve je opisao. Nos će nam od, od vune, no tako? Pa su došli tatan, pa je pa tako sve što je rekao sa Vladi sve Ono što je od nagovještava, od, od nagovještaja da će biti bilo, učenjaci u istoriji, jel tako i smrća da je bilo, da je bilo, Vraća da neko drugi, umjesto ovog umeta, da neko drugi, umjesto ovog umeta, ima nekoga, da tako, da mu je nešto, samo jedno od ovih stvari najavio. Pa da je onda to poslijedi. Znate šta bi ti ljudi napravili? Ti ljudi bi taj dan poglasili, Bajramom. Tu bi se slavio, na sve strane, tako se. Da pa samo nešto od onoga što im je, da im neko nagovijesti, da imaju nešto, da imaju takve predaje u svojoj, tako, u svojim arhivama, u svojim knjigama, da i nešto od toga. Slavili bi tvoj veličan. Ovaj umet ima sunet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i šta radi sa tim sunetom, na taj tada Pada prašina. na znači, taj sunnet sada strašni, na čita se sunnet Allahov poslanika sallallahu alaihi sallam. Do te vjere da je šeha Albani, rahimahullah ta'ala, bio tim, govorio, tako, da da on sumlja da je iko ili da, da, da sumnja da je vrlo mali broj od ovog umeta pročitao, uopšte pročitao muslim imama Ahmeda. Koliko je ljudi od ovog umeta uopšte pročitao muslim imama Ahmeda, tako? gdje ima oko 30.000 hadisa. Zato braće, znači, te najave i to što je Resul Salah Ali se nagovijestio da će biti za sudnji dan, nastavljamo o tome čitati. Pa smo prošli put govorili o fitnama, je tako? O fitnama, da će biti fitne. Allah Osman Salah Ali se nagovijestio, bit će fitne, bit će smutnje. Znači, velike smutnje. Večeras čitamo i počinjemo čitati od toga gdje Rasul sallallahu alaihi sallam ukazuje da te smutnje dolaze. I odakle će dolazi. I kako kaže ovdje autor, gdje je to bure iz kojeg dolazi fitna, tako? Područje sa koji dolazi fitna. Pa je rekao Rasul sallallahu alaihi sallam hadisu od Ebu Horeira radijallahu anhu, biće ga ima Muslim i Bukhari, Rasul kufri nahaval mešrik. Glava ili glavnica, osnova kufra je u pravcu istoka. والفقر والخيلاء في أهل الخير والإبل والكذابين أهل الغضب A oholost i nadmenost, oholost i hvalitavost je u vlasnicima deva i onim koji imaju mnogo deva koji koriste sa deve tako gledom. To je dlaka ili vuna koja raste na grbama deva. I onda se može koristiti, tako skidati, pa se koristi kao una ovdje. Od su fi ahli a smira je u vlasnicima sitne stoke, ovaca i koza. Tako. Pa Rasul Sallallahu alaihi sallam ovdje nagovještava šta da je Rasul Kufri glavnina kufra, osnova kufra sa istoka. Pa je pokazao rukom, rukom prema istoku. Zatim u drugom hadisu od Abdullah ibn Umara radi Allah anhu da je Rasul sallallahu alaihi sallam stao pored Mimbera, a onda rekao, fitna dolazi odavde. Fitna dolazi odavde, min hajtu jaslau karnu šeitan. Ili je rekao u drugoj predaji, min hajtu jaslau karnu šems. Fitna dolazi odavde, pa je pokazao prema istoku, a onda rekao, odakle izlazi šeitanski rog, ili u drugoj predaji kaže odakle izlazi sunče jel tako da se sunce izlazi. Od Ajke radijallahu anha isto tako da je rekao su kufri hahuna. Glavnina, osnova kufra. Glava kufra i glavni Kufri je odavde, Min hajtu jaslav karno šeitan. Gdje izlazi i gdje se pojavljuje šeitanski rok. I drugi hadisi isto tako od Ibn Omara radijallahu anhu da je rekao Rasul sallallahu alaihi sallam Allah me barik lena ti šamina Gospodaru podari nam bereket u našem šamu me barik lena ti jemenina Gospodaru daj nam bereket u našem jemenu Kalu ja Rasul Allah, a onda su rekli prisutni o Rasul Allah, u fi nezbina i u našem nezbina فأظنه قال في الثالثة a onda umjesto da kaže daj nam bereket u našem nežbu, rekao je treći put hunake zaraziru val fitan. Tamo u neždu će biti zemljotresi i fitne. Obiga je atla u karnu šeitan i tamo će se pojaviti šeitanski rok. Braće, dakle, Rasul sallallahu alaihi sallam ukazuje na izvor fitne i pokazuje se na izvršnoj strani. Ovaj poseb, ovaj zadnji hadim, gdje se govori da je da će šetanski rog izaći u nešto, pojaviti se u nešto, jel tako, da dolazi fitna iz mjesta, da su tamo zemlje treci, da su tamo zemlje treci i, i fitne. Posebno ovaj zadnji hadim od Abdullah ibn Omara, radijallahu pa tako koristi danas neprijatelj ove dave. Kako je koristiti? Ha? A odatle kažu iz Nežda su došli sa Vahabije, je tako? Pa su napisali šeitanski rok, knjigu. Tako ovdje Rafidije soštampali jednu knjigu na bosanskom jeziku pod naslovom šeitanski rok. Je tako? I neće zaobići, znači, ni, u, ni knjigu koju su napisali novotare od Sufija, Rafidija, je tako? A da se ne pozivaju na ovaj hadis. Zanimljivo, znači, Rafidija ne priznaje sunnet. Ne priznaje Sahih Bukhari i Muslim. Ne priznaje hadise, je tako? Osim one hadise koje mogu oni da protumače na svoj način, je tako? Pa da onda upotrebe protiv ove dave. Pa za ovu davu kaže da se prijavili iz nešto i da je to u stvari kazno šeitan, šeitanski ruk, je tako? Ova teorija njihova znači o, o tome da je ovo ta fitna koja dolazi iz nesa. O tako da je ovo ta fitna koja dolazi iz nesa, da je to šeitanski rog. O tako to je priča za malo O tako malo ima pameti. tako ne, ne može nasjeti na fitnu nikako. I ne može biti nikako da se ovaj hadis odnosi na davu šeha Mohamed ibn tako, i na njegovu pojavu. Zašto ne može nikako biti? Zato što ovo nije bilo znači, zato što prije svega ono što je on govorio i sam je posirao, nije on izmislio. I nije taj njih počeo. Je tako? Nije on to prvi počeo govoriti. Nego i on, Rahim Allah Ta'ala, kao imam i daje, pozivao se našto na Ahlu Sunna, na učenjake poziva se na staru Allahovu poslanika sa Allah na njihov govor. To je prvo. Znači, kad pogledamo u suštinu dave, ona je na Koranu i nije u suprotnosti sa Koranom i Sunnetom. Može to biti fitna i može to biti kazno šeitan. Može to biti smutnja i šeitanski rog. Kada se poziva Koran i Sunnet, ne može sad te strane. S druge strane, znači, uh, oni koji govore, tako, da je to kaznu šeitan i da je to fitna, oni, ono čemu oni pozivaju, jeste šeitan, kao tako, ne pozivaju, se, definitivno se ne pozivaju na Kur'an, kao tako, definitivno ne priznaju sunnet i ne pozivaju se na sunnet Allahu poslanika sallallahu alejhi ve I upravo oni dolaze iz nešta. Šta je zapravo u arabskom jeziku nešto? uzvistina i visravna, tako. Uzvistina i visravna. Rasul sallallahu alaihi sallam kad je pokazao prema istoku, poznato je, znači da je za njane tad u to doba i danas je, znači, u odnosu na Medinu, Irak, Iran, su sa istočne strane. U odnosu na Medinu, no tako, Irak i Iran su sa istočne strane. I poznato u orfu i običaju tadašnjih tako ljudi koji su živjeli u Medini, kad god bi govorili istok ili pokazivali na istok, na istok pokaz, su na Irak. Mislili su na Irak. Tako nam, jel tako, govori Imam Hatabi, kad je nesbije min džihete u mešek. To je podruke sa istočne strane. Kaže, a za Medinjane je nes bio Badijetul Irak, pustinja Iraka. Za Medinjane je Nejd bio šta? Pustinja Iraka. Vonevahiha i ono što je okružio. Sa te strane. I to je našlik za ehlu Medine, za stanovnike Medine, to je bio istok. Osnova Nejda je ono što je uzignuto na zemlji, znači visceralno neka uzviskina na zemlji, to se zove nej. A to je suprotno gavu svemu kotleni i otako dolinu. Suprotno udubljenju ili pećini. E, a to je ono što je, znači, kotlena na zemlji i to je tuhan. otako Tuhane, a neka je od tuhane. Znači, neka se nalazi u toj i oni koji, eh, koji poznaju malo kako geografija izgleda na Arabskom i vidi se znači da se sa, kad se krene iz Arabskog zaliva, neki kažu Persijskog, ili tako, <laughs> kad se krene, znači ide se pustinjom i sve se ide Sve se ide iz na, na planine. I onda kad dođeš na domak onda onda odjednom, tako, taj vijenac planina okomito pada u posljednju dolinu, dolinu Mekke. Tako? I to je dolina Iđaza, tako? To je dolina Istočno, zove se danas područje, znači okolija da zove se nešto, područje nešto. Međutim, ovdje kad govori sa istoka, sa istoka ili istočno od Medine i istočno od Arabskog poluostrava odnosi se na Irakina i na, i na područje Irana. Zanimljivo, Jel Zanimljivo da ovi ovakvi pametnjakovići i na ovaj način koji komentarišu ovaj, ove hadite, da nisu mogli prepoznati, znači, ni u rafidijama koje su došle se, sa istoka i sa iranskog planinskog viskoća. Tako, nisu mogli prepoznati ljudima kaznu šetan. Nisu mogli prepoznati u Tatarima koji su došli sa istoka, nisu mogli prepoznat karmu šeitana. Nisu mogli ni u, ni u jednoj pjesmi koja je došla sa istoka, nisu mogli prepoznat karmu šeitana. Nisu mogli prepoznat ovu fitnu koju najavio Resul sallallahu alaihi sallam. Znam se kako, znači, čita u istoriji, fitne dolaze sa istoka. Sva istorija islama slava ispunjena fitnama koje dolaze sa istoka. Znači i komentatori ovi, jel tako, rapidnije i suhi, nisu mogli kroz čitavu tu istoriju prepoznati te pitne. Da bi na kraju našli da je taj hadis direktno ili znači neposredno i samo se odnosi na davu šeha Muhammed ibn Zato što je došla iz Da, i da Zato sam rekao, znači ovo je za one koji su malo umni. Priča za, znači za, za Prije svega, vi znate da je znači fitna od samog početka došla iz kraja. Još u vrijeme Sava, ko je prvi pravio fitnu? U vrijeme samega Sava. Iračan. Iz Iraka je došla fitna. Nisu bili stanovnici Kufe zadovoljni ni sa jednim namjesnikom. Sad Ibn Vokas bio je smijenjen. Nije odgovarao tako. I ostali namjesnici od najodabranijih stava. O tako, od Sad Ibn Vokas, od stotci koji je običan džetet, nije invalid. Nisu na njih bili zadovoljni. da bi na kraju ja mare bijače, svi se izredali, svi su bili smjenjivani u kufi, nisu bili zadovoljni. Da bi na kraju, znači račani bili nezadovoljni, ovo su bile namjesnici Omara, radi Allah, Omar je mijenio namjesnike, smjenjivo u kufi, uvijek su dolazili žalbe. Da bi na kraju pa tako i u vrijeme Osmana radi Allah, dolazu mi žali se na navjetnike u Kufi, tako u Iraku. Tako da se bilježi kaže da je stali ibn Abdullah ibn Omar, znači Omar došli su mu iz Iraka i pitali ga za neke mesele. Postavili mu neka pitanja. Ovdje autor ne spominje kakve su pitanja postavili. Negdje se spominje da su pitali, ne znam, muha ako se ubije, prignješi, pa ostane sleka, je li čisto ili nečisto. Tako su zapiskivali, pa je on rekao, o stanovnici Iraka, ma estelukom ani slavira, o arkebekom ili Nema ljudi ko, koji više zapitkuju o sitnicama, a koji više Znači, nema ljudi koji više zapitkuju o sitnicama, a koji veće grijehe čine od vas. Pita se, kaže, za krv buhe, jel tako, a prolili ste krv ashaba i prolili ste krv unuka Allahov poslanika Tovarisa. Pitate za krv buhe, a proljevate krv naj, jel tako, bolji ljudi, najboljih muslimana na dunjavu. Čuo sam kaže svog gosta da je rekao, to je ko? Abdullah ibn Umar, radi Allah. Čuo sam da je rekao, innam fitna te teđivu min haruna. Fitna zaista dolazi od Pa je pokazao gdje? Prema Iraku. Fitna dolazi od Arabu. Pa je pokazao prema Iraku. Pa je pokazao svojom rukom prema min hajtu jaslu karnu šeitan, gdje će izaći šeitanski rok. Wa antum jazribu ba'dukum rikada ba'd, a vi ubijate jedni drugi. A vi ubijate jedni drugi. Pa je ova predaja pod starima Ibn Abdullaha, unuka Umaru Radjala, potvrđuje šta? Da je za stanovnike Medine i za Sahare, za Abdullaha ibn Omara, je tako, da je ovaj med i ovo odakle će izaći šeitanski rog, jel tako, i odakle će doći pitna bilo šta, Irak. Da je za njih to bio Irak. I odakle su dolazile pitna. tako? Znači, kogod čita istoriju Islama zna da su uzrok svih fitnih ovog umjesta došla odakle. Iz Iraka. Kako? Znači, Spomenuli smo vrijeme Omer radijallahu anhu nezadovoljstvo sa, sa namjesnicima, sa najboljim ljudima, tako? Nisu bili zadovoljni. Dobro. U vrijeme Osmana radijallahu anhu nezadovoljstvo sa namjesnicima je počelo odakle? Iz Iraka. Abdullah ibn Sebe koji je podrinuo to nezadovoljstvo gdje se smjestio? U Iraku. Zatim poslije nezadovoljstva sa njegovim navjesnicima, nezadovoljstvo sa samim Osmanom radijallahu anhu došlo je odakle? izgradnju. Ko je organizovao one koji su ustali protiv, protiv su protiv Osmana radijallahu Koji Ko je organizovao? Iračan. Je tako? Ko je slao pisma iz Iraka da dođu ljudi iz Egipta u Medinu sada pa u vrijeme? Ko je organizovao da se one ukupe u Medinu vrijeme Hadža? Kad Medina ostane prazna, je tako? Kad Osman radijallahu anhu ostane nezaštićen, Ko je to organizuo? Iračan. Dobro. I oni su ubili Osmana radijala. Vi znate da su ubili Osmana radijala Znate to? Odakle su ti ljudi koji su to ubijstvo organizovali? Iz Iraka. Zbog čega je poslije došlo do sukoba između Alija radijallahu anhu i skupine koja je bila sa Aishom, Zubeirom i Talahom radijallahu anhu. Zbog čega je osnovu? Zbog ubijstva koga? Osmana radi Allah. Talha Zubair i Ajša izlazili su, jel tako? Da traže ubijice. Osmana. Ko je napravio, znači, pismu sad i zadesnuo bitku između te dvije vojske? Ali radi Allah, kad je išao da vidi sad. zašto su izlazili, Aisha, Falka i Zubeir, mi da su s u bitku. Kako da vidi, sad I normalno došao kod njih, sjeo sa njima, razgovaru, šta oni hoće, razmišljali, sjeli, ili tako. I dogovorili se šta? Da traže ubica s nama. Ko je zametno u toku noći u logu? Znači, vojska koja ima namjeru da rati jedna pored druge, može se u logu u jednom logoru toku noći. Hoćemo se u Boga. Sad mi sa četnik smo zajedno napravimo Boga, jedan. I tu znamo A, znači ne mogu se. U toku noći u logoru je počeo ubijanje. I podnik šta? Izdaje. Preva. Onda počelo, o tako. Znaš, koji znaš što to bitno? ubice Osmana radijallahu anhu, kad su vidjeli da su ovi dogovorili da će znači, sve ići preko njihove vratila, sve na kraju, oni su znali zanesli tu fitnu. Odakle ta fitna počela? Iz Iraka. Pa tako, poslije sukob sa Moavijom, zbog čega? Zbog ubistva Osmana radijallahu anhu. Ko je to nastavio? Iračan. Ko je se odnosno i poslije protektirao Ali radijallahu anhu? Iraka. Gdje se pojavili Haridije? U Iraku. Dobro, poslije kad se pojavili Haridije protiv ali. Aliju, koji se pojavio onda? Šije, Alina stranka, tako, na partija. Kao da štite oni i da stoji uz njega. Odakle su oni? Iz Iraka. Ko je pisao i pozvao se radijallahu anhu da dođe u Irak, da mu dadu prisegu da, da on izađe, da tako protiv Muavije. Ko? Irakan. Dobro, sad je Husejn pa radijallahu anhu došao već u Irak i došao na Kerbelu. Ko je ga onda ubio? Isti ti rađani koji smo mu pisali ta pisma da dođe. Zbog čega Zbog toga im je namjesnik njihov tu naredio. Znači oni su poznali da se jedna dođi da ustane nego da staknemo ovog namjesnika čiji? Muaviju. Ali kad je u sjeda djela Han već tu bio, onda su opet posjećao tog namjesnika i ljudi. I zato se oni danas na nakergali Sjeku saznama i višuju lacima, sjeku sebi kožu na vezu. Zašto? Zato što treba da se iskupe za taj grije. Je tako? Jer oni u šijskim rafidijskim knjigama danas piše šta učinili smo. Podla smo ga pa ga onda uvišli. Je tako? Sada treba. Vidi sad, ništa od ovoga nije karmu šeitan. Samo u prvom stoljeću, pogledaj šta se je događalo, sve im Ništa od ovoga sufije i novotar nisu mogli da prepoznaju kao karno šeitan. I ništa od ovoga nisu mogli da prepoznaju kao kitnu koja dolazi sa istorije. Da bi na kraju, tako nakon hiljadu i sto godina i vjesta, rekli, e, evo ga došao šeji Mohamedin Nazvera, e to je sad karmi šetan. Što je došlo da nas ruši korbeta, ali tako da ne možemo širka čini da nam zabrani, i to je ta bitna, i to je taj šeitan, i rog, jel tako koji dolazi iz mesta. Jesmo sad shvatili koliko je to daleko od istine. To je samo prvo slučaj da sad analiziramo šta je dalje. Znači, Beno Vejde, e, Ibn al pojavili se iz Iraka, tako ovladali su šanom Egiptom, Sjevernom Afrikom. Bili su nevjernici po konsenzusu tadašnjim učenjaka. Lažno se pripisivali da su od porodice Allahog poslanika Salarisa. širi su šizam i nevijestvo. Sve su pripisivali osobine uluhijeta. Iz Iraka se pojavile keranita, batinji, također rafidijska, batinijska sekta, koja je napravila toliko pesada da to ne znam istinu braća. Došli su u Meku i srušili da bi izvadili Hađarov aspekt. Izvadili iz da kaže Hađarov aspekt. I odnijeli ga sa sobom. I nisu istoričari ove sufije, pametnjakovi se danas to pišu, nisu mogli u svemu toga prepoznati da tako i rov i pisnu koja dolazi iz istoka kako je pokazano smo sa Nego su mogli sve to, da ništa od toga nisu primijetili. Tatar, znate što je Tatar? Istoka, tako? Preko Bagdada, preko Iraka, tako, u gdje su da Ništa druga, kroz čitav istoriju što se događali, što je dolazilo od isto kao štitni, ništa od toga nisu mogli prepoznati. Jel tako? Da je to izvor fitne i da je to taj nešto dakle će doći jedan rok i odakle dolazi stalno, jel tako? Nego su prestali da to bude šta? Što je Muhammed ibn Abu koji je pozivu Korana i Sunna i borio se protiv širka i novotarija. Sada, znači to je bitno. I ovdje mora da se ovo istakne. Jer ja sam primijetio da bi ljudima ovaj hadis kad dođe da se to tako malo žasno, ne, ovaj hadis je istina. tako, međutim, stav ovi koji lažu, hoće ovu istinu da upotrijebe, da upotrijebe za svoj interes. I Resul sallallahu i sallam ničim nije ukazao kako. Niti može, znači niko sam se ne može odnositi na davu. Je tako? Obnoviteljsku davu, davu koja je čio, čiji evo, je tako? Čiji obnoviteljski evo je zapravo Faku, da, ali šeha Mohamed ibn Abdullahaba i danas se dan, dan danas se u svijet. svijetu. Odakle je krenula sahva, i onaj je krenuo ovaj džihad koji se danas vodi u svijet, protiv kafira, koja je to skupina, na osnovu čega i čijih knjiga, čijom darom su na kraju nadavno, u nas je to sve potrebno. Oda se vraća? Ovi danas svi što bude, što su, je tako, glavna meta neprijatelja Islama danas u svijetu, ko su oni? Ako nisu, da tako sredbenici onoga što mi je pozivao svih Mahdi na Abdullahara. Kao obnovitelj, kao onaj koji je ponovo potpisio na šehu Islama ibn Sejmi, na Ibn Kajban, Ibn Ketira, da tako, potpisio na imame i učenjaka Islama, potpisio na vidite znanja, vratio ponovo. Koji je razvio čaule taklida, slijepog slijedjenja, jer ono što s njemu posebno prigovarale Hanbelije u njegovo vrijeme, šta? Da ne slijedi Hanbelijski mezer. Da dozvoljava i da bio je zabranjen i Da dozvoljava da šta? Da se ponovo istražuje, Vrata i s su bila zatvorena. Ne smiješ ništa novo reći, ni tisnut, nego samo nabi plaje. I reći su i šta su učinjaci prije rekli. Tako, da te kaže da nešto, oni nisu rekli kako treba da su odmah izvodno izmjeni. I tako da se oni mogu radosti da kaže sada ištihaz, kako su oni ištihazili, da možemo i mi. Tako, samo da ćemo izići iz okvira njihovog jer onda ispadne da svi, čitav umet do nas nije mogu za to učinati. Sve te i da onda se to zato kaže, tako? La havla wa la kuvata ila Isto tako, hadi kaže, ovdje autor nema kontradiktornosti između svih ovih hadita koji gdje Resul Salah Ali Sena pokazuje da izvor fitne gdje na istoku i drugog hadita od Usam ibn Zaid radijallahu anhu da je rekao pogledao je Resul Salah Ali Sena na brda i uzistine Medine, onda je rekao, vidite ono što ja vidim, rekli se ne, Allahov poslanicu, pa je rekao, ja vidim fitnu koja pada na naše kuće kao kiša, kao kapi kiše, Vidjeti ga imam Buhari, znači hadih je sahih. Međutim, nema kontradiktornosti, zašto? Zato što je fitna koja je došla iz Iraka, je tako, njen ključ, je tako, i glavni događaj te, glavni čin te fitne, glavna, znači, rezultat te fitne ora koja doći iz Iraka je bio gdje? U Medini. Gdje je ubijen Osman radijallahu anhu? U Medini. Pa je fitna potopila Medinu, tako? Gdje je ključ, znači gdje je provela, gdje je rezultirala ta fitna u Medini? Dobro sve fitne ko prije toga koje ste dešavale, dešavale se radi čega? Radi tog ubistva. Radi tog ubistva se, jel tako, su i havarići, i rakidije, i svi ostali problemi umeta su potekli i nastavili se na što? Na ubijstvo Osmana radijallahu Šta sad sad Znači, Osman od anhu nije htio da se brani. Učio je Kur'an i čekao da ga ubiju, želeći da izbjegne šta? Fitnu. I nije bio zadovoljan da padne i da jedan musliman prolije svoju krv braneći njega. Toliko je i on sada da umet ne zapadne u neku fitnu. Međutim, to je bilo njegov, njegov i njegovo razumijevanje. I njegov sabor, je tako? I zbog njegovog sabora Resul Sala je šta? nagovijestio žene. Međutim, Allah subhanahu ta'ala je stvorio baš suprotno. Da njegovo ubijstvo, šta? Bude kroz čitav istoriju islama izvor fitne. Tako, I te fitneđe koji su sad fitnu tu napravili, snosit će grije svih fitnih do sudnjega. gledajte sad, znači, ovo treba da učimo. Kad si. Nekad se imamo učili da nekog čovjeka kad bi ga dokopali za glavu skratili da bi time se rasteretili, jel tako? I da bi time mi završili, jel tako, svoj problem. Međutim, problem tek tad bi nastao, pa tek tad bi problem počeo. Tako neprijatelj ovdje davu. Također, smatraju da neke ljude kad ih se domognu i kad im glavu skinu, da se tek sam. A Allah im tak, tek tak problem stvara. Tako, tek tak im hoće pravi problem i ta prava glavobolja. Tako. Jeste ga reći? Tako mi moramo iz ovih stvari učiti, iz ovih stvari učiti. Da Allah smano ta'ala ne da da se krv, da tako, e, da, da neki i da se nečija krv zulme nepravedno proliji, a da Allah stanu kada ne vrati onim i oni koji su nečiju krv dobili da ih to ne stigne. Ne da Nego Allah dane da se njima to poslije vraća i njima i njihovim pokoljenjima kroz stoljeće jer Allah subhanahu wa stvara sve moći. To je što se odakle fitna dolazi. Pa, znači kad čujete oni koji govore o šeitanskom rogu i fitna dolazi sa istoka, onda sad znate šta ćete im reći. Pa, što malo umnici, što prave, o tako, pravi uđaci, pored istorije koja je puna, jel tako ne možeš, kad bi nabraju koje su sve pisme došle iz Iraka i Irana, ne možeš nabrajati. I niste mogli to prepoznati da je to Resul Salah, ne, Salah sad nagovijestio kao fitnu, nego se prepoznali, jel tako, davu i obnoviteljski, jel tako, pokret, šeha Muhammed ibn Abdullah, rahimahullah ta'ala. Šta je još od predznaka sudnjeg dana koji je Resul Salah i Srma govijesti? Koliko sad? A? Devet. Koliko ima dojeđana? Deset minuta. Osam minuta. Znači, od stvari koje Resul Salah i Srma govijesti da će biti se sudnji dan jeste da će se stvari povjeravati onima koji nisu od povjerenja, znači koji nisu dorasli tim stvarima povjeravat će se stvar onima koji nisu zarasli, tako. Pa će za namjesnike, za vladare, za ministre, za one koji upravljaju stvarima ljudi, tako, biti birani najgori ljudi, najnesposobniji, tako, najnepovjerljiviji. A oni koji su kadri i koji su povjerljivi, tako, i koji bi taj emanet iznijeli kako treba, njima se to neće povjerati pojaviti. I naša stvarnost je najbolji od toga da je to vrijeme došlo i da je ovo presudnjena. Da se najvećim paradoma, tako najvećim lupežima, da tako rokerima i pjevačima, glumcima i naučarima povjeravaju, kako za zadnjih glasa bivaju izabrani, njima se povjeravaju stvari ljudi i tako dalje. To je među nevjenicima, ali i među samim muslimanima, tako na vlast u mnoštvu ili stvari povjerena onima u koje na prvi pogled kad nisam vidi samo njihovu sliku, odmah znaš da nisu odpovjerenje. Tako, čim vidiš kako izgledaju, odmah znaš da se njima ništa ne moglo porijeti sa šarijatskog aspekta. Pa tako u koji je vidio Žima Buhari od Ebu Hurera i Allah da je rekao Resul sallallahu alaihi sallam, dok je sjedio Resul sallallahu alaihi sallam, i govorio drugim ashabima, došao je jedan beduin. I usred njegovog govora došao i odmah pitao kad će sudnji dan. I kod nas ima kako ti beduina ovako. Upadne usred cijela i on odmah ono što njega tišti. Zato on odmah svoje iznosi. Ne čeka ni halal, imam pitanje, kad će završiti, mogu ja sad ništa odmah reknu, Kad će sudnji dan? Pa je Resul nije sada nastavio govoriti ono o čemu je govorio. A ljudi su onda to počeli da komentarišu, jel tako? Pa su neki rekli, čuje ono što je rekao, čuje, jel tako, ovoga što je ga pitao, ali mu je bilo mrsko što je tako pitao, tako? I bilo je mrsko što pita, tako? I samo pitanje mu je bilo mrsko. Drugi su rekli, ne, nije Allah, poslanik stvar, alaihi čuo, inače, jel tako, odgovorio bi mu. Međutim, kad je Rasul sallallahu sedam sallam zagovori, završio svoj govor, onda je rekao gdje je ona srpita pita sudnji dan. taj tako? Pa je podučio šta? Podučio ga, treba, sačekaj da završi. Pa je on rekao, ja sam taj, o ovaj Allah poslaniće kaže, Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kad nestane povjerenja, očekuj sudnji dan. Pa je rekao, a kako će nestati povjerenja, kako će izgubiti povjerenje, jel tako, emane, ispunjavanje naredbe, kako će se izgubiti, kaže, kada stvari budu povjerene onima koji nisu spremni za njih, kad stvari budu povjerene onima koji za njih nisu spremni, očekuj sudnji dan. Kad će sudnji dan, kad stvari budu povjerene u ruke onih koji zato to tako nisu sposobni. Koji zato nisu sposobni. E sad očekuj sudnji Isto tako u rivajetima koji eh, bilježi imam Sahavi, kaže da je Resul sallallahu alaihi sallam rekao još malo pa će dunjalkom zavladati Laka ibn Laka. Ovo je Laka ibn Laka ko je taj? To on je znači neki tako, uh, kako bi to rekli? nekom našim razgovorima neka riječ koja Da će dunjalkom zavladati, da tako, a, neki najzadniji ljudi, je tako, najponiženiji ljudi. Kloša, sin kloša, Da tako. Još zavalo da dunjalkom zavlada, je tako, znači, najneugledniji, najzadnji ljudi da zavara. A najbolji vasbal od nas je mu'minu dvejne kerimej. A najbolji čovjek će tada biti, najbolji čovjek tada na će biti mu'min koji je između dva plemenita. Pa onda u komentarima sam čitao šta znači ova dva plemenita. Kaže, mu'min koji živi sa svojim roditeljima. Ili, kažu drugi komentatori, mu'min koji je živ između oca koji je mu'min i sina koji je mu'min. To će biti najbolji čovjek, najsretniji čovjek tada na Dunjavuku. Da, da će rijetko ko na Dunjavuku moći sastaviti da je on uvjeri i da mu je otac uvjeri i da mu je sin uvjeri. Da će rijetko ko moći to sastaviti, jel tako? Pa će biti on mu'min, a vlavo nije. Ili on i vlavo mu'min, a sin se odreći. Jel tako? Kad zavara taj Leka ibn lekja, pa, a ovaj Leka ibn lekja, ovdje mi hvala dunjavkom, vi znate da se on zvao Buš, sad se zove Obama i tako da To su ti naši klošari, zadnji ljudi koji su zavladali dunjavkom. Isto tako, od Muavi radijallahu an, da će doći emiri, ili tako od Rasula sallallahu alaihi wa kaže, doći će emiri, se tekuru e imetom im radi, bit će poslije mene imani, ovdje se misli udari, jel tako? Je kuruna tara i olazu koji će govoriti i niko im neće svjesno govorit. Koji će govoriti, kojima se niko u njihovo mišljenje neće svjesno postaviti. Takvi će biti. Šta će sa njima biti? Jetafahamuna fin nari kema tafahamul qibala. Biće, popada će u ko majmu. Popada će u ko majmu. Ko e, ti ljudi koji tako kad im se dadne vlast, onda niko ne smije pisati. Koji jednostavno ne podnose da neko ima drugo mišljenje. Ne mogu slušati ne smije on onda ima neko da drugačije razmišlja. Samo mora, mora biti kako, kako je on misli Isto tako hadijeti, jel tako, od Allahog poslanika sallallahu alaihi sallam, u radu sudnu da radi Allah, kažu, te tekunu umaravu, tuskiruhum esja, yuakiruna salata an vaktiha. Biće vaši emiri koji će biti zauzeti nekim stvarima, tako. Zauzeti neke stvari pa će odgađati namaz. od njegovog vremena. Teđalu salatakum ma'am da tawwa, pa vi kad klanjate sa njima namaz, nek vam to bude na filu. Znači vi klanjate namaz na vrijeme, a onda ko klanjate sa njima, onda to da nije da bude, da bude na fila. Isto tako, Umu Sarame, bilježi ima muslim i Abu Dawud, ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون bit će vaši emiri kod koji ćete nešto vidjeti da je dobro, a i mnoge stvari ćete vidjeti da su loše. Imaćete emire koji loše radi, tako? Kamen kerije velije. Ko bude prezirao u to što oni radi, bit će pisni. Ovaj i dobro upamti. Ko bude prezirao ono što rade, bit će čist. Vomen enkara ako osudi ono što rade, je. Vidi, mi kažemo, ko osudi, teško njen Nije. Suprotno. I često je naša vaga šta? Naopaka. Mi bi mislili danas ko osudi, šta teško njen ovi će odmah ne, kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ko osudi vi se spašen. Walakin men radija wa tara. Ali onaj ko bude zadovoljan i bude i, i se pokorio i bude i slijedio, šta on? Ni je verije, niti je celina. Niti je čist od toga što oni rade, niti je spašan. Šta znači? Sa njima se u Ko vladarima, koji su muslimani, ovdje Resul to ne govori o mušnicima, ne govori o onima koji ne po Allahom zakonu. O vladarima koji su muslimani, kod kojih vi prepoznajete dobre stvari, tudi po Allahom zakonu, vode džihad. to tako? Uspostavu islamsku državu, naredili da se klanja namaz, O tako? Uspostavljaju namaz, uzimaju zekat, O tako? Organizuju hađ. Vode islamsku državu. Ti vladari, kod kojih ćete vidjeti ružne stvari. Ko ne bude prezru, sa njima će u džehenne. U ruku da prezrije. Mora prezrije to da bi šta bio verije, da bi bio čist od onoga što oni radi. A mora osudit da bi bio spašen, da ga ništa ne zakreće. Zbog onoga što oni radi. A mi danas imamo ljude, jel tako, koji vidjeti dokaz iznosi da mi trebamo stati uz vladare, mušike, A vidi, imamo širijetski dokazi koji nam naređuju da se od muslimana vladara distanciramo i da javno osudimo. Da havla voda kutila. Da vas srećno. Isto tako da Bula Ibn Sauda kaže imate ćete mire koji će odgađati namaz od njegovog vremena i vidit ćete da će izmisliti mnoge novotarije. Vojot je tu nas bidah mnogi novotarici izmislili. Pa pita Ibn Mas'ud kako ćemo onda prema njima postupiti. Pa kaže Resul sallallahu alaihi sallam pita se kako ćete postupiti. La ta'ata li man atallah. Nema pokornosti onome koji ne nepokoran Allah. Šta znači u među tim se pokoriti? Nema pokornosti njima. E šta će biti s onima koji danas pozivaju u pokornost raznim rejcovima i ovakvim i onakim. I ne samo njima, nego i da tako sekularističkoj vladi, vlastima, da se njih sluša, njima da se pokorava. Šta će sa njima biti? Lata urovora se. Zaista ja ne znam ovi ljudi. Jesu li kad su za ove hadite? Ubijeđen, ubijeđen sam da jesu. Znači siguran sam, skočio sam siguran, 100% da je Šta će sa njima biti? Allah. Molim Allah svana tala da nas pas, da nas saša. Na kraju napominjemo, znaš, da je, da je značajna stvar, znači, za Ehlu Sunna, da Ehlu Sunna ne dozvoljava, kao što je Resul Salah nije i spriječio i zabranio da se izlazi protiv, protiv i ustaje protiv vladara muslimana, islamskih vladara, sve dok da tako uspostavljaju na nas, u drugoj predaj sve dok ne vidite kod njih kufran bavahan lakom inda Allahi, lakom in Allahi alihi burhan. Dok ne vidite kod njih jasan početi za koji imate dokaz od Allaha. Sve do je zabranjeno ustati protiv islamskih vladara, da tako i koji je stav sunneta džemate ili najmanju ruku stav ogromne većine sunneta džemate. Stavu se večera završiti. Rekao dakle, ovo što ste čuli, molim vas, Hanatarata, vas nagradi najvišom nagradom, što ste se uslušali ono što je bitno od Allaha i od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve a što sam pogriješio, to je odvojeno od svijeta, Allah volim da mi oprosti, a sad mi Allah subhanahu ta'ala i poslanik nema ništa. Molim Allah subhanahu ta'ala da nas ima grije oprosti, samo te srkim. Allah zavala na radosnim vijestima. Tri pjesi, da. U tri pjesi, da. U, tri sata i opet upje, tako da potvrdi, tako. Tako. I to je isto puška zaputa preko radija samo da ima Jel te jedan Ha, Trnci u da Allah žavala na radosnim Allah da pomogne želje koji se bore na Allah molim da ih pomogne da ih يولي سافر حفر الله يجزاهم الله يجزاهم طيب خلينا زعلان يلا